السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سارة السلام salam محمد صلى الله عليه وسلم لما صحبه masahaba endelea na darasa yetu tukiwa katika al-amru rabi' kiwa tuko katika siku hii ya mwezi 27 safar mwaka 1447 hijiria jana tulisoma katika dalili ambazo zaonyesha dai kufanyia kazi yale ambayo anamza ndio sehemu tulikofika minal adillat allati tahdhar min mukhalafati al-amal lilqawli katika dalili ambazo zinaonyesha au zahadharisha kutokana na kuhalifu kauli matendo yani yale ambayo anayasema mtu na yale anayoyafanya yatakiwa yaendane kwa katika hayo tuliangalia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra mqatan inda Allah an taqulu ma ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kiwaita waumini enyi mlioamini kwa nini mwasema yale ambayo hamyafanyi ni chukizo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema yale ambayo hamyafanyi hadi Allah subhanahu wa ta'ala na hii si tabia nzuri ambayo atakiwa kuwa nayo yule mlinganiaji anayowalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ajipambe nayo bali tabia hii ya kusema au fanya kinyume na unayo yafanya ni tabia ya mayahudi waumini watakiwa wafanyie kazi kile ambacho wanakifanya mesema subhanahu wa ta'ala muwabbihan lilyahud ay muwabbihal yahudu ala amrihim nas bilbir wa nisyanihim aw anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza hili kwa mayahudi kiwasema vibaya kwa wale kusimama kuamrisha watu kisha yani kuamrisha watu wema wakazisahau nafsi zao anasema Allah subhanahu wa ta'ala atamuruna an-nasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatiluna likitaba afala taqilun mnaamrisha watu wema mwamrisha uadilifu ukweli mwamrisha sala mwamrisha funga mwamrisha kadha kwa hiyo haya waliambiwa mayahudi kwa hiyo hata muislamu kwamba anaingia katika haya wanataja Allah subhanahu wa ta'ala wa antum tatiluna likitaba afala taqilun hivi hamna akili huyo dai atakiwa jipambe kwa tabia ambazo ni nzuri zinazoendana na yale ambayo anayasema ukikataza tabia basi sio tabia hiyo wakataza uongo we muongo wamrisha ukweli we sio mkweli wamrisha uadilifu sio mwadilifu huyo inaingia kila sehemu muamala kuamiliana wamrisha wafundisha makarim la akhlaq kwa tabia mbaya si tabia ya waumini bali mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja haya katika hadithi ambayo amepokea al-Imam Bukhari na Muslim min hadithi Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ambaye hadithi hii ameitoa al-Imam Bukhari fi sahihihi katika sahihi yake fi kitabi badil khalq babu sifatu nari mlango ambao umezungumzia kuanza kuumbwa mlango wa sifa ya moto wa annaha makhluqa kwamba na moto ni kiumbe ambacho umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile Imam Muslim katika sahihi yake amezungumza katika kitabu Zuhudi katika ya eh, kitabu Zuhudi wa Raqaiq mlango uqubatu man amara bil ma'rufi wala yaf'aluhu mwenye kuamrisha mema wala hayafanyi huyo akataja katika haya haifai wala haitakikani mtu kuamrisha mema alafu yeye akaiko tofauti na hayo anayoamrisha hadithi asema saha anin nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala yuta birrajuli yawma alqiyama fayulqa fi an-nar fatandalqu aqtabu batnihi فيدور بها كما يدور الحمار بالراح فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه هذا حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم خالف قوله فعله وفعله قوله نعوذ بالله من ذلك imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba yeye amesema ataletwa mtu siku ya kiyama kisha baada ya kuletwa mtu huyo siku ya kiyama fayulqa fi nar atatupiwa katika moto baada ya kutupiwa katika moto fatan dalqu aqtabu batnihi yatatoka matumbo kwa maana utumbo wake kutokana na ule ukali wa moto fatandalqu aqtabu batnihi ay imaa'uhu yani ule utumbo fatakhruju min batnihi utatoka katika tumbo lake sari'an haraka baada ya kutupiwa motoni fatakhruj min batnihi khurujan sari'an tena utokaji wa haraka min shiddati al'adhabi kutokana na ule ukali wa adhabu wa moto fayaduru bimuaihi tazungukwa na huo tumbo wake kwa hiyo katika hali kama hii akaifananisha mtume sallallahu alayhi wasallam fayaduru biha kama yaduru alhimaru birah tazungukwa kwa kama vile anavozunguka punda katika raha raha ni lile jiwe ambalo au wanapokoboa kuwa wanafunga jiwe punda nazunguka wanasaga na raha hilo jiwe anazunguka kama linavyo anavyozunguka alafu huku akisaga sasa wakijikusanya katika hali kama hiyo anasema eh, ikiwa e, katika hali hiyo fayajtami'u ilayhi ahlun nar watajikusanya kwayo watu wa motoni akiwa katika hali hiyo ambayo anasema hali ambayo fayaduru bimuaihi ala hadha alhalat fi nari kadaurani alhimari haula rahahu kama vile anavyozunguka punda katika raha yake faya fabi e fayatifu bihi aha fayatifu bihi ahalun nar watamzunguka kwayo watu wa motoni kama alipotaja kwamba ay yajtami'una haulahu ala hayyat halaqatu tahitu bihi fayasalunahu yani watazunguka kama vile wanavyozunguka watu katika halaka alafu wakimuuliza wa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fayajtami'u ilayhi ahlun nar watakusanyika kwake watu wa motoni fayaquluna wakisema kumuuliza ya fulani malak ewe fulani una nini kwa maana kaonekana sehemu ambako yeye hakutakiwa kuonekana kushangaa wakiuliza kwa kumshangaa kuona kwamba na yeye yuko nao katika moto ana hali ambayo ni mbaya ana hali ambayo imewashangaza mpaka hao ambao na wao wako motoni fayaqulu yasema watasema kumwambia fayaquluna ya fulanu malaka alam takun taamuru bil ma'ruf je haukuwa wewe unaamrisha mema watanha anil munkar na unakataza munkari mambo mabaya fayaqulu bala tasema ndivyo ilivyokuwa kwa maana nilikuwa naamrisha mema na nakataza yale ambayo ni mabaya wetataja wasfu wa yale aliyokuwa au hali aliyokuwa nayo qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi nilikuwa naamrisha mema lakini misifanyi hayo mema wa anha anil munkar waatihi na nakataza mambo ya munkari na mimi nayafanya kwa hiyo katika tabia za dai aepuke vitu kama hivi na yafanye yale ambayo anayamrisha hadhihi halu man daa ila Allah hii ndiyo hali ambayo ameitaja mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yule ambaye wanaolingania watu kwa Allah wa amara bil ma'ruf na kamrisha mema wa naha 'anil munkar na akakataza munkar thumma khalafa qawlahu fi'lahu kisha ikaenda kinyume kauli yake na matendo yake au kitendo chake wa fi'lahu qawlahu na'udhu billahi min dhalik huyo katika tabia ambazo yatakikana kwa dai mlinganiaji anayo walingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajipambe kwa tabia nzuri asiwe muongo asiwe tapeli asiwe mzinifu yani yale yote anayoyakataza basi yeye ndiye wa kwanza kuwa nayo mbali achunge amana kama anamrisha amana ahifadhi ahadi zake kama kamrisha watu kutekeleza ahadi huyo tabia zote nzuri ajipambe nazo zile tabia zote mbaya ajiepushe nazo ili dawa yake yale anayo yalingania yaendane na matendo yake famin ahammi lakhlaq wa min a'zamiha fi haqqi da'iya ay ya'mala bima yad'u ilayhi وينتهي عما ينهى عنه وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة anasema rahimahullahu ta'ala katika tabia ambayo ni nzuri katika tabia hali ya juu na tabia adhimu katika haki ya mlinganiaji afanyie kazi yale anayo yalingania bali katika haki akome kwa maana aache yale ambayo anayakataza awe ni wa mwanzo katika kukoma kuyafanya hayo na awe ni mwenye tabia ya hali ya juu na vile vile awe na mwenendo ambao ni mzuri wenye kuhimidiwa kwayo wasabu wa musabara na subiri na avumilie wa ikhlasi fi da'watihi na awe na ikhlasi katika dawa yake haya ndiyo ambayo takikana kwa dai awe mvumilivu na awe ni mwenye kuyavumilia katika dawa yake bali amuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika elimu yake hiyo na yale ambayo anayafanya awe ni kiigizo kichema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala elimu yenye manufaa ili inufaishe sababu kuna watu Allah akawajalia elimu lakini kwa sababu ya matendo waliokuwa nayo elimu zao zikawa hazijanufaisha umma hazijaweza kusaidia kwa sababu ya tabia walizokuwa nazo ana jambo analijua na shida kulizungumza kwa sababu akijitizama akaona stahiki kulisema hili kuna tabia anaiona katika jamii kwa waislamu atakiwa isikemee kwa sababu yeye ndio alim atashindwa kuizungumza kwa sababu hiyo tabia anayo ataisemaje kwa hiyo hakunufaisha kwa elimu yake kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhana wa ta'ala katika hayo kama alipotaja Abi Huraira radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu Allahumma a'udhu bika min al-arba' ewe Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba katika mambo manne kama ilivyokuja katika riwaya hii katika hayo mtume sallallahu alayhi wasallam akataja jambo la kwanza min ilmi la yanfa najikinga kwako e Allah subhanahu wa ta'ala na mambo manne Allahumma a'udhu bika min al-arba'i min ilmi la yanfa'u jambo la kwanza najikinga kwako Allah kwa elimu ambayo hainufaishi wa min qalbi la yakhsha na vile vile moyo ambao hauogopi najikinga na moyo huo kuna watu mioyo yake ni migumu eh ashaddul qaswa haogopi atishiki mtu anaweza akakudhulumu haki yako hivi hivi wala hajani anaweza akasema uongo hivi hivi wala haogopi kwa sababu ya moyo mgumu haogopi hana hofu na Allah haogopi kusema uongo wala haogopi kudhulumu wala haogopi kusingizia wala kusema chochote kile kwa sababu ya nini ya moyo siogopa anafanya maasi wala hajali anasali anafanya maasi anasali muongo anasali mwizi anasali mzinifu kwa sababu ya nini moyo usioogopa kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Allah wa min nafsi la tashba na nafsi ambayo haishibi kwa maana haitosheki namuomba Allah aniepushe na nafsi hiyo wa min duai la yusma na namuomba Allah vile vile tukana dua ambayo haisikiwi kwa maana dua ambayo si yenye kujibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya ni mambo ambayo anatakiwa aombe mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ajipambe na tabia ambayo ni nzuri kama haya mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kumwomba Allah kwa hiyo mimi na wewe mimbabi au la ukithirisha dua hii na kumwomba Allah mara kwa mara katika haya ambayo ametuelekeza mtume au aliyokuwa akiyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam na katika hayo atakiwa mtu awe na subira na uvumilivu wa ikhlasi fi da'watihi wajitihad fima yusilu lkhairu ila nnas na kujitahidi katika yale ambayo yanaleta kheri kwa watu wa fima yub'iduhum min albatil na katika yale ambayo yatawepusha watu yataweka watu mbali kutokana na batil ajipambe nayo dai yale ambayo ayafanye ajitahidi katika yale ambayo yatawasogeza watu katika kheri na kuweka mbali na batil wa maa dhalik na katika hayo vile vile yad'u lahum bil hidayah awaombee wao uongofu kuongoka aombee dua ambayo ni nzuri aombee Allah subhanahu wa ta'ala aongoze hadha min al-akhlaqi al-fadila hizi ni katika tabia ambazo ni nzuri ayyad'u lahum bil hidayah kalivyotaja kwamba walinganie katika hidayah na vile vile aombee uongofu waweze kuibali kuikubali haki na kile anachokilingania duaa da'iyatu limad'u bihi kwamba dua ya dai mlinganiaji kuombea wale ambao anawalingania kwayo wayaqulu almad'u hadaka Allah na amwambie yule ambaye anamlingania kwamba kuongoze Allah subhanahu wa ta'ala si vibaya yule ambaye anamlingania atumie maneno mazuri ya sifa asimkatishe tamaa amwombee Allah hidayah kwamba mwambie hadaka Allah wafaqaka Allah liqabuli alhaqi akwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika haki kama alivyosema Sheikh Abdullah ibn Bukhari rahimahullah asema la ba'sa ay yaqula al wanasara hadaka Allah anasema si vibaya kumwambia Yahudi au Nasara hadaka Allah Allah akuongoze nasema hasa kama akawa sio muanid sio mwenye kupinga na akawa ni mwenye kutarajiwa kwamba anaweza akaikubali haki naweza kaona kwamba si mpinzani unapomwelekeza hana upinzani wala hana usisuavu alafu kuna dalili na ishara za kuweza kukubali haki na kufuata hiyo haki asema la basi sio vibaya kwamba umwambia Uyahudi au Nasara e, la basa antaqula liyahudi wan nasara hadaka Allah Allah kuongoze ni dua kwa maana hii inaonyesha kwamba haifai kumkatia mtu tamaa mwambie Allah kulaani eh Allah kuangamize wewe Allah afanye kadha la mwambie hidayah kwa Allah cha nasema hakuna ubaya katika hili na mfano huu tuna mfano lau qala lidhimi arshadaka Allah au hadaka Allah hasan kama utamwambia dhimi yule ambaye katika yesi muislamu akawa katika nchi ya Kiislamu kaambia arshadaka Allah Allah kuongoze wahadaka Allah na kuongoze Allah ni jambo jema bali qala Ibrahim al-Harbi asir Ibrahim al-Harbi suila Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala aliulizwa Imam Ahmad Allah amrihim anir rajulil muslim yaqulu lirrajulin nasara akramakallah je inafaa ni kwa mtu muislamu kumwambia mtu ambao nasara muislamu kumwambia nasara ni akramakallah je inafaa kumwambia hivyo qala al-imam rahimahullah ta'ala na'am ndio yaqulu akramakallah yani bilislam kwa maana mwambie ya rahamakallah akusudie kwamba Allah akukirimu aku, aku, Uislamu makusudi yawe ni hayo sema yafaa rahimahullahu ta'ala huyo ni kuonyesha kwamba dai kama alivyotaja Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala kwamba yafaa kwa dai kumwombea dua yule anayemlingania katika dawa yake amwombee dua Allah amuongoze Allah amfanyie pesi aweze kuiona haki wala simuombee dua ya kumkatia tamaa haitakikani mkatie tamaa na ukamwambia maneno magumu hili akasema kama alivyotaja rahimahullahu ta'ala wa ويقول للمدعو هداك الله وفقك الله لقبول الحق akufikishe Allah subhanahu wa ta'ala ukikubali haki Eh, aanaka Allah ala qabuli haqi akusaidie Allah juu ya kukubali haki watad'uhu watarshiduhu watasbira ala al kwamba muombe na muelekeze na subiri juu ya maudhi kwa maa dhalika tad'u lahu bilhidayah pamoja na kule kumsubiria na kumvumilia katika jambo la haki basi umwombee hidayah kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam sema qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam lima qila an daus innahum asau alipoambiwa kuhusiana daus qala kwamba hakika wao wameasi nasema allahumma hdi allahumma hdi dausan waati bihim kisa hiki asema eh, qadima tufail amru lienda Tufail ibn Amru ad-Dausiyin kabana katika kabila Dausi ala nabi sallallahu alayhi wasallam kwa mtume wa Allah juu yake sala na salam hao Dausi faqalu wakasema ya Rasulullah ewe mtume wa Allah inna dausan asatu wa abat hakika hawa daus walikataa wameasi na wamekataa fad'u Allah alaiha ombe kabila hili ewe mtume wa Allah faqila wapo katika masahaba wakasema kwa kuzungumza halakati daus wakisema hivyo kutarajia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama kwa mashtaka haya ataombea dua mbaya kwamba halakat daus si wameombea wakasema hawa sasa tukameangamia kwa sababu mtume kafishiwa jambo hili na ataombea dua mbaya lakini angalia qala akasema sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi dausan wati bihim kwa maana ombee daus na uwalete kwa maana wahame huko waliko waje Madina ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين hii inaonyesha kwamba alitumwa mtume wa Allah juu yake sana salam rahmatan lilalamin fakana صلى الله عليه وسلم يحب دخول الناس jamia في الإسلام alikuwa mtume wa Allah juu yake sala na salam anapenda watu wote waingie katika Uislamu wakana la yaajjal بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hafanyi haraka kuombea dua mbaya maadamu ana matumaini kwamba wanaweza kukubali Uislamu alikuwa hana haraka mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuombea dua mbaya akitarajia kwamba huenda watu hawa siku wataingia katika Uislamu fi hadha alhadith katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yukhbiru Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Tufail simulia bi Huraira kwamba Tufail hawa ibn Ait anna Tufail kwamba Tufail anna Tufail ibn Umar Amru ad-Dawsi radhiyallahu anhu jaa ma'a ba'dhi ashabihi alikuja akiwa pamoja na baadhi ya jamaa zake ambao tayari ni waislamu ila nabii sallallahu alayhi wasallam kwa mtume wa Allah juu yake sala na salamu akiwa mtume yuko katika mji wa Madina faqalu linnabi sallallahu alayhi wasallam hao ambao waliongozana nao Tufail ibn Amr wakafika Madina kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema ya Rasulullah inna dausan hakika daus wa dausa wa hiya ihda qabail arab ni moja katika makabila ya warabu asat wa abat ai rafa'at dukhula fil islam wamekataa kuingia katika uislamu fad'u Allah alayhi muombe Allah juu yao falamma sami'a alhadhirun waliposikia maneno haya ya hama bwana au tufaila na waliokuja nao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wamehudhuria sehemu hiyo wakiwa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hilo wakasikilizia kwamba nini atasema mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wakalu wakasema halakati hawa falamma sami'a alhadhiruna dhalika faqalu halakati daus sasa hawa daus wameangamia kwa sababu gani li'annahum dhannu kwa sababu wao walidhania anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sayad'u alayhim walidhania kwamba mtume wa Allah juu yake sala na salam ataombea wao dua mbaya fayastajibu Allahu lahu na Allah akaijibu dua hiyo wewe ataangamia kinyume chake faqala akasema sallallahu alayhi wasallam Allahumma hdi dausa ay ila lislam wa'ti bihim ay muhajirina ila almadin kwamba ongoze hawa daus katika uislamu wati bihim na walete wao kwa maana katika mji wawe ni wenye kuhama katika mji wa madini wa hadha min kamali khulqihi aladhim na hii yonyesha ukamilifu wa tabia yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi wa rafatihi bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam na huruma yake na upole wake katika umma wake juu yake sana salamu jazahullahu anna afdala ma jaza nabiyan an ummati lipe Allah mazuri aliyomlipa kwa uzuri wa yale ambayo eh, amemlipe nabii wetu katika umma huu wa amma duauhu sallallahu alayhi wasallam ala ba'd almushrikin ama dua yake mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kuombea dua mbaya katika baadhi ya washirikini fadhalik haithu la yarju nafa'ahum ويخشى ضررهم وشوكتهم وأذاه muslimin ashaddu ashadda إذائي ama dua yake mtume sallallahu alaihi wasallam kuombea baadhi washirikina dua mbaya ni pale ambako mtume sallallahu alaihi wasallam hajatarajia kwa watu hao manufaa kwao na akahofia madhara yake na yale walioshtakiwa kwao katika mambo makubwa na maudhi yao makubwa kwa waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam aliombea kwa sababu kama hizo hivyo wasema waqad tahaqqaqa dhalika wa aslamat qabilatu daus na hilo lilihakikika lilidhihiri jambo hilo dua hiyo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kusilimu hawa mabwana wote angalia faida iliyopatikana waliweza kusilimu hawa aus e daus wote kwa dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hakuombea laana wala hakuwakatia tamaa وفقد ورد عند البيهقي في دلائل النبوة na imepokewa kutoka kwa al-Baihaqi katika mlango dalaili nubuwa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara bitufail birujui ila qaumi wa da'watihim ila Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha Duftufail na wale alioongozana nao kwa watu wao kwenda kuwalingania katika dini watarafuq bihim na vile vile kuwafanyia upole fafaala akafanya hata kadima ala nabii sallallahu alaihi wasallam mpaka alipokuja tena kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bikhabar kwa habari wa nazala almadina bi 70 baita au 80 baita min daus akafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au akafika kwa mtume katika mji wa Madina na nyumba sabini sio watu sabini yani nyumba hii familia hii imefanyaje yesilimu na familia hii familia sabini au themanini kwa hiyo katika hadithi hii inaonyesha dalala tunubuwa kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliombea hawa dua hii Allahumma hadi dausan wati bihim tad'u lahu bilhidayah huyo dai aombee watu kuongoka wa tawfiki liqabuli alhaqi na vile vile kuafikishwa kukubali haki watasbar watasbir watusabara fi dhalika nasubiri navumilie katika hilo wala tan ولا تقنط ولا تئس اسكت تماما ولا سجيك مويو ولا تقل ولا سيسمي داعي كما نسكت تماما ولا تيس ولا سجيك مويو ولا تقل الا خيرا ولا سيسمي سوى خيري ولا تعنف ولا تقل كلاما سيئا ولا اسوى بي منن مغومو usiseme isipokuwa kheri unapowalingania watu usema yale yaliyo kheri usifike kipindi sasa umekata tamaa unasema tu kinachotoka kuwasema yana magumu hii si tabia nzuri ya dai dai hataki kukata tamaa wala kuwakatia tamaa na walingania wala kuambia maneno magumu alimwambia jana e, mtawaambia watu kwamba wewe hawezi kujua kichwa kigumu sijui kwa wapi siku zote mpaka umefikia hapa ule umeshakuwa mgumu e, unasumbua watu hapa muda wote kusoma uliko wapi mathali maneno kama haya na mfano wake kwa dai na mlinganiaji atumie maneno mazuri sio kumkatia tamaa kwamba ulikuwa wapi watu watu nasoma watu ulikuwa wapi eh sasa hivi nasumbua watu limu wenyewe imekuwa mgumu hapana kipindi hichi umeamua kusoma kwa umri huu msomeshe ndio kipindi ambacho Allah amemwafikisha kuona jambo la kusoma alichelewa inawezekana alikuwa bado Allah hajamwafikisha katika hili tumia lugha nzuri wala usiwakatie tamaa kwa kule kutokujua kwaye ndio maana niwaambia subira si kwenye maudhi tu subira hata katika kusomesha unasomesha mtu leo anarudi kesho akwambia bado eh alifu hiyo mwezi mzima naweza kangana mtu alifu tu haimalizi sasa uwe na subira juu yake uenda usimwambie wewe kwa hali hii hautokaa ujue kamwe we jitahidi tukuhudhuria msikitini Allah anaweza kukuangalia eh simkatishe tamaa kwa maneno kama haya yani wewe yani unavyoona yani madamu alif umesoma mwezi mzima nasema zwadi we basi tena eh simwambie maneno kama hayo usimkatishe tamaa muombee dua ndio tabia nzuri mpe moyo hata kama unaona kabisa huyu tutapambana muda mrefu mumpe maneno mazuri ya kumliwaza mpe mifano kuna watu walikuwa vicha vigumu kuliko kama vile mgonjwa jua mgonjwa hata ukiona hali mbaya huwezi kumwambia wewe ikifika jioni mshukuru Allah eh mliwaza amemmaliza yani wewe ikifika jioni mshukuru Allah kwa maana najua hasa mimi hapa basi sasa Allah akijalia akapona huyo mgonjwa huyo atakuchukia kuliko watu wote duniani alafu atakuona haufai kama ni mwalimu basi hakuna mwalimu mbaya kama wewe kama ndio dai yani hakuna dai ambayo hafai kama wewe kila ukizungumza nimepona bwana shekha ananiambia sifiki jioni lakini leo na wiki eh sijui nitakia nini hata kwenye kusoma usimkatie mtu tamaa iko siku tu Allah atafungua wewe mliwaze usimkatie tamaa mwambie maneno mazuri wala taqul illa khaira wala usiseme isipokuwa kheri wala ta'nif wala taqul kalaman sajia wala usema magumu wala usiseme isipokuwa usiseme maneno mabaya yanfiru min alhaqi ambayo yanafukuza watu katika haki unasemaje bashiru wala tunafiru yasiru wala tuasiru haya ndiyo ameyazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam walakin lakini katika maneno magumu vile vile kuna wakati anahitajika kwa nani walakin man dhalama wa ta'adda lahu sha'an akhar nasema rahimahullahu ta'ala yule ambaye akafanya dhulma eh, na akachupa mipaka akapinga wazi wazi akawa ni msusuavu na yeye huyo jambo lake ni lingine vile vile Islam ndivyo livyo jambo lake ni lingine asema kama qala Allah jalla wa ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina dhalamu minhum hii ndio dawa haijaacha moja kwa moja upole asilimia zote kuna watu wanataka kidogo gumu kwa nini kwa sababu sababu kaitaja Allah subhanahu wa ta'ala wala usijadiliane na ahli kitabi isipokuwa kwa yale ambayo ni mazuri fastathna kasema illa alladhina dhalamu minhum isipokuwa wale ambao wamefanya dhulma katika wao fadhalim alladhi yuqabilu da'wa bisharri wal inadi wal adha lahu hukm akhar dhalim ambaye ana iqabili da'wa kwa shari na upinzani fanya inadi na maudhi huyo anayo hukumu nyingine lahu hukum akhar fil imkani taadibihi ala dhalika bisijin au ghairihi ikiwezekana kuadhibiwa kwake kwa ku kwa kufanyaje kwa kufungwa au kwa sababu nyingine hapa asema yuqabilu da'wa bishari wal anad wal adha ni nani yule anafanywa haya yule ambaye ana kabiliana na da'wa kwa shari na kwa inadi na maudhi huyu mara nyingine atakiwa na yeye afanywe ugumu kiwezekana kwa kuadhibiwa au kwa kufungwa yakunu taadibuhu ala dhalika ala hasbi maratibi dhulmi inakuwa kuadhibiwa kwake juu ya hilo ni kwa madaraja kutokana na dhulma yake ilivyo lakini madama kafa anil adha madamu kwamba mtu ametosheka maana ameacha afanye maudhi fa'alayka an tasbir alayhi wa tahtasba wa tujadilhu billati hi ahsan bali huu ni juu yako kusubiri kwa yule ambaye ametosheka tuna maneno mazuri akakubali au shala nitasilimu au nitafuata basi huyu yatosha ukatumia kwake maneno mazuri na ukawa na subira juu yake wale sifike wakati ukakata tamaa maneno magumu na kutosha wewe kujadiliana naye kwa yale ambayo ni mazuri watasfahu amma yata yataallaqu bishakhsik min ba'dhi aladha basi na wewe unavumilia juu ya yale ambayo yanafungamana na ubinadamu wake na baadhi ya katika baadhi ya maudhi ambayo wanayo haya hautokuwa kwanza kama sabara rusul wa tibaahum bihsan kama walivyosubiri mitume alayhi msalatu wasalam na wale ambao waliwafata wao kwa wema mwisho anasema rahimahullahu ta'ala akamalizia kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala eh kusema wasallallahu عز وجل أن يوافقنا جميعا لحسن الدعوة إليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمانحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه واجعلنا من الهداة المهتدين والسالحين المصلحين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله tumeshamaliza risala hii risala kalivyoambia ni risala adhim katika kulea na namna ya mtu kuwalingana watu kwa jambo la da'wa ni kazi ya mitume kwa tusome da'wa na tufanye dawa kuangalia walifanya vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam sidhani kama wewe kuudhiwa au utaudhiwa kama walivyoudhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mitume waliopita lakini fasabaru wakasubiri wakavumilia hawakutumia maneno magumu ule mfano kauli ya Allah kumwambia Musa na ndugu yake Harun nendeni kwa Firaun lakini kwamba mwambieni qaulan laina maneno laini na hali ya kuwa kabisa Allah anafahamu Firauni amefanya inadi na bado hataongoka lakini bado akwambia la'allahu yatadhakkaru huenda akakumbuka akarudi kawaidhika akasikiliza kwa hiyo upole siku zote unajenga ukali unaharibu mara nyingi hili amelitaja mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na tawadhi ya kwa watu kwa mvumilivu kibeba na kiwa na kazini kazi ya manabii jipambe kwa tabia nzuri usiharibu da'wa kwa tabia ulizokuwa nazo lingania watu pako tabia zako ulizokuwa nazo nimesema hata awamu hata yule ambayo si dai kwa tabia nzuri vutia watu uonekane na muamala mzuri waamiliana na watu ha? Eh? kuwa na tabia ambazo zavutia watu matendo ambayo watu wanayapenda hata kuna watu ambiwa wao oh, nasali bure tu kama amala mbaya yani asiyesali mpaka anajigamba kwambia bora mimi siyosali ingawa sawa lakini kwa sababu ya jinsi mtu alivyo eh wewe unasoma bure tu hakuna kitu wewe unasali tu bure hakuna kitu kwa nini ukaambiwa hivyo kwa tabia na muonekano onekana na unacho kidai pako mbona unavaa kanzu bure tu eh mwanamke naye akaambiwa unavaa unajifunika bure tu kwa nini waambiwe hivyo jipambe kwa tabia nzuri za kuvutia amiliana na watu kwa miamala mzuri usiwe msusu wao tumia muonekano na sura uliyokuwa nayo kuwavutia na vile kuweza kuwapendezesha watu wakapenda kile ulichokuwa nacho kwa hiyo tumemaliza risala hii tufanyie kazi yaliyomo sasa hivi tumesema kwamba ni kipindi cha likizo watu wanaondoka kwa haya fanya dawa kadi ya kile unachokijua nizungumza yote haya usiparamie mambo wewe unaweza kusomesha kaida someshe hiyo hiyo unaweza kusomesha juzuama isomeshe hiyo hiyo unaweza kusomesha taalimi subiani msikitini kwako isomesheni hiyo hiyo kijijini usianze kuparamia mambo hujui jambo wasomesha onekana unataka kusoma ulizo masala makubwa kusema siwezi naogopa la ushazungumza haya ili kutengeneza mustakbali wetu katika da'wa simamia kile unachokiweza jambo liwezi ni hivi hapa bado someshe hichi ni hapa bado hili mi bado kile unachokiweza ndio kifanye ndio da'wa alafu jipambe kwa tabia nzuri watu wakuone kweli wewe umebadilika inawezekana mwaka jana mwaka juzi kuwa hivyo leo ukarudi una tofauti ulikuwa huonekani msikitini uko msikitini hahudhurii kwenye vikao vya pool tena ulipokuwa kuwepo kwenye pool table kule haupo tena kwa nini umejifunza kitu utalingania na wengine kwa tabia na kwa mwonekano uliokuwa nao katika jamii wewe tukomee hapa kama kuna jambo katika haya basi niseme kama hakuna na muhamisi